بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر كسي مشركين اونایی که اسلام نشد بودايها ونصارا ويهود جاء اهل کتاب چه غير اهل کتاب که خداوند کفرشون رو اعلام کرده لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قاطی میکنن میگن نه اهل کتاب را چطور شما میگید که کافرن در صورتی خدا گفت ما این اهل کتاب لمن یؤمن بالله والیوم الاخر نمیخوام اینجا برم در رد و ردود بر این اقوام و این طایفه و این گروه باشم گروه بدم سبب نزول داره نجاشی بود که نتونست اسلامش رو اظهار بکنه سبب نزول داشت و این من اهل کتاب منظور نجاشی بود نجاشی که ایمان آورد ولی ایمانش رو کتمان میکرد این آیه شأن نزول داره نباید قاطی بکنیم بین آیات آیات کفر صریح اونها رو میگه به خاطر شرک به خدایی که دارن نقص کردن و شرک خدا گفتن عیسی فرزند خداست گفتن عیسی فرزند خداست شرک صریحه نه مسلمان نیستن مؤمن نیستن کسی بیاد بگه نه اونا مسلمونه کسی هم بوده که بگه بله در رأس این گروه و این طائفه و این فرقه و این تفکر ابن عربی ابن عربی ابن فارز منصور حلاج سران باطنیه سران باطنیه و اسماعیلیه اینایی که ادعا داشتن قرآن بد داره ابن عربی کفر و الحاد و زندقاش ابن عربی نکره نه اون ابن العربی العربی ابن العربی اون از علمای اهل سنته ابن عربی ما نکره هست میگه که در رأس موحدین ابلیس قرار داده در رأس موحدین ابلیس قرار داره چرا چون حاضر نشد به کسی جز خدا سجده بکنه چون حاضر نشد به کسی جز خدا سجده بکنه به آدم سجده نکرد اینها میگفتن هر کسی خدا را بشناسه بهشتی وارد بهش میشه بعدا گذشت شعرای اومدن که خدا در وسط شعرا میگه کی پیرو اونها میشن یتبعون قاوم جلال الدین رومی اومد یه قصه دروغین را از قصه موسی و شبان شبان ابیاتی سرود در همین مضمون چوپانی را میبینه شبانی را میبینه بس به خدا را میکنه خدای کجای موهات شونه بکنم دست به سرت بکشم موسی میگه چیه خدا میگه مو داره که سرش بخوای شونه بکنی چطوری بس به خدا میکنی میره و اون بنده خدا ناامید میشه ول میکنه عبادتش رها میکنه خدا میاد میگه ای موسی بنده من رو از من رنجوندی موسا میره ازش عذرخواهی میکنه میگه هر طوری خواستی من رو خدا رو بپرست هر طوری خواستی خدا رو بپرست فرقی نمیکنه مهم خدا شناختنه و مهم اینی که انسان خدا را بشناسه مهم خدا شناسی حالا هر طوری خواست کسی خواست بودا را بپرسته بت را بپرسته کسی خواست گاو را بپرسته فرقی میکنه نه فرقی نمیکنه این شعر این ابیات در قصه موسی و شبان استدلال بر اینه برای این قضیه که صوفی ها میگفتن صوفی های قبوری باطنی که انسان هر, هر طور میتونه خدا رو میتونه برسه و کسی به اسم کافر در وجود نداره الا کسی که خودش بگه من بهشت خدا را نمیخوام خدا را قبول ندارم اما کسی خدا را قبول داشت هر کسی میخواد گاو رو میخواد برسه یا بودا رو برسه اینا همه مؤمنن هر کسی هر طوری میخواد خدا رو بس میکنه یکی خدا را در عیسی میبینه یکی خدا را در مخلوق دیگر ولی دیگر میبینه فرقی نمیکنه لاهوت در ناسوت حل میشه طبق عقیده فلاسفه این اعتقاد چیه اعتقاد کفری اینجا محمد وهاب این بند را میاد در رد اهل تصوف غلاط صوفیه نه صوفیه مطلق صوفیه چون تصوف انواع داشتیم کسانی بودن منتسب به تصوف هم ولی شرکیات نداشتن اینجا بحث غلاط صوفیه ها هست اونهایی که شرکیات داشتن عبادت غیر خدا را داشتن اونهایی که عبادت غیر خدا را تصحیح میکنن عدم تکفیر کسی که خدا تکفیرشون کرده چیه؟ کفر خدا میگه یهود و نصارا کافرن اونایی که گفتن عزیر فرزند خدا عیسی فرزند خداست این میگه نه کافر نیستن خدا میگه هر کسی غیر از من را صدا بزنه واسطه قرار بده بین من و خودش کافر مشرکی میگه نه خیر کسی تصریح بکنه اون مذاهب اون افکار اون فرقه ها اون ملت ها اون ادیان دینی غیر از اسلام را تصریح بکنه اون شخصیه کافره و مرتده یک مسئله ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اونم که اینجا الان ما داریم بحث شرک رو میکنیم شرک اکبر و اول داشتیم شرک در عبادت خداوند ذبح داشتیم بعد سوال خدا اینجا هم کسی که مشرکین رو تکفیر نمیکنه یک شخصی شاید بیاد بگه خب شیخ قرضاوی هست گفته که یهود و نصارا کافر نیستن پس لازمه حرف شما که گفتید کسی طبق این چیزی که محمد وهاب گفته کسی یهود و نصارا را تکفیر نکنه مشرکین را تکفیر نکنه که یهود و نصارا جزی از اونها هستن تکفیر نکنه خودش کافر میشه کفر آیا میتونه شخص بگه لازمه حرف شما تکفیر این شیخ این شخصه کسی میتونه بگه لازم مذهب شما تکفیر معین خیر ما در بحث تکفیر زوال تکفیر رو گفتیم فرق بین اطلاق و تعیید ما مثال زدیم امام احمد رحمه الله میگفت من قال به خلق القرآن فهو کافر کسی بگه قرآن مخلوق کافره ولی که پشت سر معمون و واثق و معتصم نماز میکن تکفیرشون نمیکرد رسول الله صلی الله علیه و در مشروب ده نفر را ملعون کرد بگو فلانی حقت که مشروب بخوره و حمالیش بکنه و خونه اجار بده و کرایه بده این چیه ملعونه حمار عبدالله لقبش حمار بود از صحابه رسول الله صلی مشروب علیه و آله مشروب خورد شلاقش دادن مشروب خورد شلاقش دادن یکی از اصحاب لعنه الله ما اكثر ما یؤتى به خدا لعنتش بگه چه قدر را میارن رسول الله گفت لا تلعنه لعنتش نکن فانه يحب الله ورسوله خدا و رسولش دوست داره لا تلعنه لعنتش نکن خود رسول الله صلی الله علیه و گفته بود ده نفر در مشروب ملعونن ولی این شخص خاص ملعون نکرد ملعون نگفت که ملعونه چرا فرق بین اطلاق و تعیین شخص به طور تعیین وقتی میتونیم تکفیرش بکنیم همونطور که امام تیمیه و غیر از امام تیمیه ابن عبدالبر در کتاب تمهید نقل میکنه میگه اتفاق اهل سنت بر اینه که شخص تا اقامت حجت و بیان حجت نشده و موانع ازش انتفاع نشده نمیتونیم تکفیرش بکنیم اقامت حجت دلیلی از قرآن و سنت صحیح بهش بیاریم و بهش تبیین بکنیم بگیم معناش نه اینکه بیاریم به شخص زبانش انگلیسی بگیم قرآن بخون باید زبان قرآن هم بهش یاد بدیم بگیم بهش بیان بشه و موانع ازش رفع تعویلی اشتباهی شبهی نداشته باشه اونجا هست بعد از سبعین که بحث, بحث تکفیر معین میاد همینطوری نیست در شروط تکفیر معین اختیار میاد علم میاد شخص باید علم داشته باشه اگر جاهله جاهل تکفیر نمیشه اگر اختیار نداره مکرهه اکراه شده تکفیر نمیشه رسول صلی الله عمار رو تکفیر کرد خیر تکفیر نکرد شروطی هست باید اون شروط در اون شخص باشه ایفا بشه اقامت حجت و بیان محجت و موانع رفع بشه اگر جاهل یاد داده بشه اگر مکره نجاتش بدی اگر تعبیلش سائق نبوده یعنی تعبیلش من برداشتش امکانش هست ممکن هست عضوش بدیم اگر ممکن نیست حالا اون هست که عالم تشخیص میده چه چه چه برداشتی قابلیتش هست یا قابلیتش نیست یه سری تعبیلات هست که توش تو برداشتش شکی در کفر و الحاد و زندقش نیست علما اتفاق دارن در این که فرقه احمدی قادنه کافرن چرا چون گفت که من خاتم نبیینم رسول الله خاتم پیامبران بود منم خاتم من انگشتر پیامبرانم نبوت ختم نشده من منم پیامبر خدا نبوت خط نشده دین جدیدی آورد قادیانی ها به اجماع کافرن اسماعیلی ها اونایی گفتن علی خداست اینا چی به اجماع اهل سنت و شیعه همه اتفاق دارن در کفرشون چرا؟ چون برای خدا شریک دیگر قرار دادن این برداشت دیگه احتمال عوض توش نیست این اصلا وارد اسلام نشده اصلا توحیدی نداره شهادته نشه از اول نقضه جایی تعویل جا داره که قابلیت به اجتهاد کرده در یک مسئله ای که خلاف قرآن مثلا یا خلاف سنته اونجا هست که برادیس در اسماء صفات خداوند یکی میگه خدا هفت تا صفت داره یکی میگه نه خدا نمیتونیم صفات قائل بشی اونجا هست که بحث عذ میاد که نمیشه شخص را با اون تعویل یا اشتباه برداشت اشتباهش تکفیر کرد به خاطر همین ابن رحمه الله میگه اینطوری نیست که هر کسی در کفر افتاد اسم کفر بر اون اجرا بشه نه میتونیم بهش بگیم کافر نه میتونیم بگیم بهش فاسق نه میتونیم بهش بگیم مبتدع کسی که فعل کفری رو انجام میده چرا چون توش تعبیل هست من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم شک بکنه در کفرشون حتی شک شاید دین یهود بر حق باشه شاید دین مسیح... مسیحیت همون نصرانیت بر حق باشه شاید بود دینی بوده یعنی در دین خودش در اسلام خودش شک داره شک ردت از دینه همونطور که منافقی منافقین مرتد شدن و مرتد بودن به خاطر شکشون اینکه یا یا محمد صلی الله علیه وسلم راست میگی یا نه شک کردی در اینکه محمد صلی الله علیه خاتم النبیینه پیامبر خداست قرآن سخن خداست شک کردی توش تو چی مشرکی شک در دین خدا باید انسان یقین داشته باشه علم داشته باشه به خاطر همین این از یعنی این متن رو مینویسه و این توصیه رو میکنه به خاطر همین ما را نجات بده در این مزله و در این پامون نلغزه در این لغزش نیفتی شاید پای یکی از ما اونجا بلغزه چقدر از مؤمنین هستن که پاشون میلغزه اونهایی که اونهایی که فکر میکنن غرب با پیشرفتشون از ما بهترن برترن اونها وقتی به پیشرفت رسیدن اونها وقتی پیشرفت کردن که دینشون رها کردن دین جدا سیاست جدا همون علمانیت یا لیبرالیت یا نمیدم آزاد اندیشی و هر اسمی میخوام روش بذاریم اونهایی که دین را سعی میکنن از سیاست جدا بکنن یا دین را محصور در زمان رسول الله صلی الله علیه و بکنن کسی تصریح بکنه اینچنین افکاری افکاری که ضد دینه افکاری که که در صدد نقض دینی که خدا برای بشریت برای نجات بشریت گذاشته شک بکنه در اینکه اونها بر باطلن اینها این از ردت که انسان باید بر حذر باشه و باید بر منهج ابراهیم علیه السلام باشیم ابراهیمی که اعلان کرد اننی براء مما تعبدون کفر به طاغوت اننی براء الا الذي فطرني فانه سيهدين در این گفته ابراهیم ولا برا یاد میگیریم براءت نه تنها از مشرک بلکه از نه تنها از شرک بلکه از مشرکین حالا میاد در یک از مباحث ما بحث مظاهرت مشرکین و بغض مشرکین و اونجا بحثش خواهیم کرد اننی براء ما تعبدون ابراهیم علیه السلام میگه من بریم از عبادتتون و از خودتون الا عبادت کی مما تعبدون بحث عبادت رو داره میکنه الا الذي فطرني مگر عبادت خداوند یکتا و موحدینی که خداوند دارن میفرستن، فانه سیهدین اون هست که اون رو داره میفرسته اون هدایت میده لا اله الا الله جز با این اقرار بر اینکه این نجات دهنده هست توحید عبودیت لا معبود بحق الا الله کسی بر غیر این باور باشد شک در دعوت انبیا داشته شک در اسلام داشته که جزء نواقض اسلام به حساب قال الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أنه حكم أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر کسی که فکر بکنه راه و روش مسلک غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملتر از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و یا حکم بده یا حکم غیر از رسول الله را بهتر از حکم رسول خدا بدونه بگه دوز را به زندان انداختن بهتر از اینکه دستش قطع بکنیم یا کسی بگه حکم فلان عالم در فلان مسئله بهتر از حکم رسول خداست یا بهتر از حکم خداست اینها جزء چیه نواقض دلیل أم لهم شركاء شرعوا, شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فرمودی خداوند افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن حكما ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن احسن من الله حكما یک از که این مباحث ازش برداشت ومن احسن من الله حكما از خدا که بهتر حکم میده کسی هست حکمش از حکم خدا بهتر باشه مگر اونایی که یقین ندارن مگر اونایی که خدا را قبول ندارن باور ندارن اونایی که خدا را باور ندارن حکم خودشون از حکم خدا بهتر میدونن ولی مؤمن لازمه ایمانش چیه اعتقادش بر اینکه حکم هیچ شخصی از خدا بهتر نیست خب سوال حکم لباس حرام درسته ملعونه چون شده در حدیث اومده کسی که این عمل رو انجام بده عمل فاحشه قوم عمل قوم لوط رو انجام بده ملعونه ملعون کسی که عمل قوم لوط رو انجام بده شخصی بیاد این عمل را بپسنده بگه مشکلی نداریم باهاش توی هم هست آمریکا هست اروپا هم هست ما هم تو کشور خودمون این عمل را رسمیش میکنیم ازدواج همجنس ها با هم مرد با مرد ازدواج بکنه به عنوان یک قانون در بیاریم حکم تحسین حکم بهتر یا حکم اینکه این حکمی که خدا رد کرده بیام به عنوان یک حکمی بپسندیم برای خودمون برای دولتمون برای مردممون حکم چیه کفر چون ما داریم میگیم کسی غیر از خدا بهتر حکم نمیده خدا حکمش اینه بعد میایم برخلاف این حکم میکنیم میگیم نه مشکلی نداریم خدا میگه مشکل داره این میگه نه مشکلی نیست نقض نقض نیست نقض نه کنید بحث تکفیر معین دیگه مسئله دیگه است ما بعد بحث فعل را میکنیم اگر هر یک هر مسلمانی اومد حرام خدا را حلال کرد همونطور که در آخر گفت کلذی یفضل حکم الطواغیت علی حکمه کسی حکم طاغوت طاغوت چنانچه ابن قیم میگه الطاغوت هو, هو كل من تجاوز العبد حده من معبود او متبوع او مطاع هر کسی که ما او را از حدش به بالاتر ببریم چه میخواد پیروش باشیم چه میخواد بپرستیمش واسطه قرار بدیم بین خودمون و خدا مطبوع او مطاع او معبود شاید اون معبود راضی هم نباشه مثل عیسی علیه السلام او را میپرستن ولی به عنوان طاغوت شده به اعتبار اونهایی که او را میپرستن نه به اعتبار خود عیسی عیسی بری هست علیه السلام از شرک نصارا هر کسی به جز خدا که پرستیده میشه هر کسی به جز خدا که ما ازش پیروی بکنیم در تحلیل و تحریم نه نواقضه پس کسی بیاد بگه حکم غیر خدا بهتره از حکم خدا دست دوز را قد نکنیم بهتره فلان فعلی که خدا حرام کرده مال اون زمان بوده ریش گذاشتن مال زمان پیامبر بوده حجاب مال زمان پیامبر بوده نماز پنجگانه تو مسجد خوندن مال زمان پیامبر بوده و الی آخرهی جهاد مال زمان پیامبر بوده الان دیگه چیزی به اسم جهاد نیست بخواد جهاد رو نفی بکنه حکم این شخصیه حکم این شخصی که از عمد انجام میده قصد داره و بیان محجت شده مرتده کسی که میدونه انکار میکنه از عمد اکراهی هم توش نیست شروط تکفیر معین اکراهی توش نیست اختیار داره علم داره تبیین شده از عمد داره این حرفو میزنه اعتقاد داره که این حق بهتره این شخص اسلامشو نقض میکنه با این اعتقادش الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک نگاه نمیکنید اون کسانی که ادعا دارن ایمان دارن منافقین وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به میخوان به طاغوت برن حکم غیر خدا رو میخوان بگیرن و دستور داده شدن که به طاغوت حکم نکنن وقد امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا در بحث حکم به غیر ما انزل الله اینجا بحث حکم کسی حکم غیر خدا را ترجیح بده بر حکم خدا یا اینکه هوا و هوسه یا اینکه هوا و هوسه مثل آدم علیه السلام فاکل منها فبدت لهما سوءات میوه گفت که خدا نخورید خوردن تابع حکم کی شدن شیطان شیطان اومد وسوسهشون کرد حکم خدا بود که نخورن این تابع هوا هوس شد این به اجماع اهل سنت گفت کسی که تابع کسی که زنا میکنه دزدی میکنه این به اجماع اهل سنت کافر نیست حکم به غیر ما انزل الله این تحاکم به شهوات به هوا و هوسه تابع هوا و هوس شده نه تابع خدا حالا اون مثالا نمیخوام توضیح بدم چون وقت میگیره من میخوام سریع عبور بکنم اون مثال چی بود از انواع کفر اصغر که حکم به غیر ما انزل الله فرموده خدا من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون آیا این آیه که خیلی بهش استناد میکنن در کفر حکام حاکمی حاکم امارات کویت بحرین قطر عربستان دست دو را قد نمیکنه دو را زندان میکنه احکام خدا را اجرا نمیکنه قانون و دستورش فرانسه است آیا میتونیم چون حکم غیر ما انزل الله کرده او را تکفیر بکنیم از اسلام خارجش بکنیم آیا با مجرد حکم به غیر ما انزل الله اولا ما باید بدونیم وقتی که خدا میگه در قرآن من لم به بما انزل الله که هم الكافر اول باید بدونیم سبب نزول این آیه کی بود چی بوده و کی بوده این آیه در شأن کی نازل شده یهود حکم سنگسار شدن رجم زانی و غیره نازل شد یهود اومدن کتمان کردن دست گذاشتن این آیات نازل میشه در شأن یهود امام تبری میگه این آیه خاص یهود ما میگیم خیر العبرت بعموم الله عبرت عام خاص نیست یهود چی بود قضیهشون این آیه در شهرشون نازل شد اینی که حکم خدا را انکار میکردن حکم خدا را کتمان میکردن خدا در شأنشون میگه شما اگر حکم به ما انزل الله نکنید تابع پیامبر نشید شما چی کافرید اگر تابع پیامبر صلی الله علیه و سلم نشید شما کافرید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون اگر شما تابع نشید الان و من لم يحكم اینجا این حکم در شأن متحاکمین یا حاکم در شأن اون محکومینی که باید حکم رسول الله را بپذیرن و من لم يحكم ای و من لم يحكم بحكم رسول الله او ای حاکم لم يحكم بما انزل الله در شأن محکومین یا در شأن حکام محکومین در شأن حاکم نیست یعنی ای پیامبر اگر تو حکم خدا را نکردی تو کافر میشی نیست شما ای یهود کافر میشید اگر حکم رسول خدا را نپذیرفتید این یک مسئله مسئله دوم مسئله این که این کفر فرزن ما گفتیم این در شعن حکام ما, ما میگیم این آیه عامه در شعن حکامه در شعن محکومینه در شعن همه هست همونطور که ابن و کل من حکم بین اثنین فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولى على ديوان أو منتصبا لاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام یه نفر تو بازی بین دو نفر حکم میکنه یا دو تا, دو تا بچه به هم دیگه زدن حق به این میده حق به دیگه ظلم میکنه اینم حاکمه در نزد کی میگه ابن تیمیه اصحاب قاضی معلم سر کلاس به این بیشتر توجه میکنه به اون بیشتر ظلم میکنه اینا همه حاکمه اینا همه چی هن؟ حاکمن این که ما آیه را خاص حکام قرار بدیم نیاز به دلیل داره همه اونها حاکمن این آیه در شأن همه هست خب حالا آیه شد در شأن ما همه من بین زوجات خودم همسران خودم عدالت نکردم حکم خدا را اجرا نکردم یا ظلم کردم دعوا شد بین دو, نفری حکم کردم ظلم کردم به یکی و دیگری به نفع دیگری ظلم کردم به یکی از اونها حکم به منزل الله کردم یا به غیر ما الله به غیر ما حالا این کفری که بر من میاد کفر اکبر یا کفر اصغر ابن عباس رضی الله عنه میگه کفر ازغره در رد بر خوارج که به این آیه استناد کرده میگه لیس الكفر الذي تذهبون الیه بل هو کفر دونه نه اینکه ابن عباس یعنی اگر شما بخواید مثلا من گفته ائمه بخوام نقل بکنم از ائمه که بودن امام احمد نمیدونم تبری و ابن کثیر و غیر ائمه که بودن و گفتن این کفر دون کفره نه اینکه یک نفر شاید صد نفر من برای شما نام ببرم مثلا امام احمد رحمه الله اسکنه و فسیح الجنان سوال میشه سأل اسماعیل بن سعد احمد و من لم يحكم بما انزل الله ولا قال ما هذا الكفر قال كفر لا يخرج من الملة کفری که از اسلام خارج نمیکنه و همچنین ابن هانی از سوالاتش نقل میکنه که حدیث تابوس اثر تابوس رو بگه امام احمد بعد ابن تیمیه هم تایید میکنه در حرف امام احمد میگه قال ابن عباس و غیر واحد من السلف كفر دون كفر فسق دون فسق وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما أحمد صحابي أبو عبيد قاسم بن سلام ابن جرير مروزي محمد بن الناصر ابن الجوزي ابن العربي قرطبي ابن تيمية ابن كثير بقاعي شاطبي جصاص أبو مذافر السمعاني خطيب ابن حاد أبو سعود فخر الدين الرازي ابن, تيمي ابن الباني ابن عثيمين ابن باز همه اینها متفقا در این ان این کفری که در این آیه هست کفر دون کفره گفته امام تیمیه رو اینجا داریم امام تیمیه رحمه الله میگوید ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر کسی اعتقاد داشته باشه که مرجع قرآن و سنت نیست میتونه از شرع پیامبر خارج بشه استحلال بکنه حرام خدا را و یا حرام بکنه حلال بکنه حرام خدا را این شخص با استحلالش با عدم اعتقادش وجوب رجوع به قرآن و سنت این شخص کافر میشه فمن استحل ان لم يحكم فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ثواب بعد أخذت آخر میگه فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف من فهم كفار اگر استحلال بكونه که شرع خدا خارج بشه اي کافره وإلا كانوا جهالا كمن تقدم وإلا مش میشه جهال من قفتش شنقیطی را بازم اینجا آوردم امام شنقیطی رحمه الله در ازباب بیان بازم همین مسئله اشاره میکنه میگه وعلم ان تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر مخرج من الملة أخرى شاد دلالات بر معصيات بده شاد دلالات بر كفر أكبر ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله معارضات بكره بحكم خدا وفي أنبرش بقى حكم ما بيهتره فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج من الله إن كفر مخرجات من الله وأما من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحة فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من المله کسی اعتقاد داشته باشه که اشتوا داري داره میکنه اینجا ظالمه إن شخص میگه عاصية حالا من إن بحث انزل الله ميخوام تفسيرش رو بگم يعني اه، تفسیرش بیش از اینه باز دوباره بهش آیاتی که بهش اشاره میشه در کفر حکام که در همین بحث من اعتقد ان غیر اینجا همون حرف بیت من اعتقد ان غیر هدی اکمل اعتقاد داشته باشه استحلال بکنه اما مجرد اینکه حکم به غیر ما انزل الله میکنه شخص کافر نمیشه چنان که گفته شد غیر از این آیه آیات دیگری هم بهش استناد میکنن مثل فرموده خداوند فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فيما شجر بینهم مثلا صاحب این کتاب خیلی پروبال میدم این کتاب نواقض الايمان القولية والعملية نواقص إيمان قولي وعملي تعلیف دکتر عبد ال عبداللطیف دکتر از کجا متخرج شد از عربستان مناقشش کی بوده دکتر الحيدان یعنی یعنی این کتاب دیگه وقتی که آدم اسمش میشنوه یعنی شکی در علمیت این شخص نیست بله شک در علمیتش نیست درست ادله زیادی در این کتاب آورده نمیخوام تعنه در نیتش بزنم یا بخوام زیر سوال ببرم ولی نه کنید استدلال خصوصا به این آیه من شأن نزولش رو بعدا میگم اول من استدلالش رو میارم مثلا این آیه را در کفر حکام یاد میکنه مثلا در صفحه 340 وقتی که این آیه رو میاره بعد بعدش میگه لا يصح الايمان الا بكفر بالطاغوت فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله تعالى وقد تم الله الحكم بغير شرع بغير شرعه طاغوتا ومن ثم فالكفر بهذا الطاغوت وغيره من الطواغيت شرط في الايمان بعد میاد میگه يقول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت وقال الله تعالى كذا وكذا ادله ها زیاد میاره از صفحه 294 به بعد حکم به غیر ما انزل الله را میکنه و شروع میکنه به سرد این ادله جای مثلا این آیه را میاره در تکفیر حکام فلا و ربک لا یؤمنون اینجا میگه نفی ایمان نفی اصل ایمانه هر کسی حکم الله و رسولش رو نپذیره کافره نکنه اینجا مقید کرد محفظها من لم یعتقد اعتقاد مترتب کرد نه مجرد عمل با اعتقاد یعنی نه اینکه عمل نکنه به شرع خدا بلکه اعتقاد داشته باشه که جایز از شرع خدا و رسولش خارج بشه به اعتقاد اینجا میگه به مجرد عدم عمل عدم عمل به شرع خدا و رسولش کفر اکبره آیه دیگری میاره مثلا اینجا میگه ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعدم به الله سبحان الله یعنی کسی اگر مطالعه داشته باشه روی کتاب ائمه پیشین مثل ابن ابن رجب یا ابن تیمیه میدونه که این آیه کجا استدلال میشه ابن رجب مثلا در کتاب جامع فی العلوم الحکم چی میگه میگه این آیه محل استدلال بر رد بر مبتدعه ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین تشریع بکنن که بگن این از دینه بدعت بیارن بدعت مولود شرعوا تشریع کردن آیا کسی که اعتقاد مولودی داره کافره سوال کسی بدعتی بیاره بگه این از دینه آیا مبتدع مخرج از ملت خیر آیا میتونیم به این آیه استناد بکنیم در تکفیر حکام خیر همونطور که در تکفیر مبتدعین ما نمیتونیم نکنیم ما باید بفهمیم تحریر محل نزاع بشه بدونیم علما چگونه استنباط کردن و بر چه اساسی اینجا من از دین اومده شاید یک کسی حکم به غیر ما انزل الله بکنه ولی به دین نسبت نده نگه از دین خدا میترسه شاید مثلا بگه حاکمی حکمی اجرا نکنه یا قاضی رشوه بهش میدن به خاطر دنیا حکم خدا را اجرا نمیکنه دست دو قد نمیکنه تکبیرش بکنیم خیر این تابع هوا نمیگه حکم خدا اعتقاد نداره که حکم غیر خدا بهتره تابع هوا و حوثشو نمیتونیم تکفیرش بکنیم و اینجا این آیه که بهش استناد میشه فلا و ربک لا یؤمنون حتی فی ما شجر بینهم اینجا ابن تیمیه میگه نفی اصل ایمان نیست بلکه نفی کماله سبب نزول میگه اونجا ما در شأن حاتم یبلتعی نداریش این که رسول الله گفت و ما ادراک یا عمر لعل الله اطلع على قلوب اهل بدر فقال اعمل ما غفر لكم اینجا این شخص بدری بود و اومد نزد رسول الله برای قضاوت بین رسول الله صلی الله علیه و ابن زبیر حق رسول الله ابن زبیر دار اون شخص بدری چی گفت اکان ابن عمک بخاطر اینکه پسر عموت حکم بهش دادی این آیه نازل میشه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی مجال الان این بدریه دچار کفر اکبر شد مخرج از ملت چون حکم رسول الله را نپذیرفت یا دچار کفر اصغر دچار کفر همونطور که در کی گفتیم حاطب گفتیم نفی ایمان همیشه دلالت بر نفی اصل ایمان نمیده بلکه نفی بر کمال اگر کسی ندونه که ایمان اصل داره و واجبات داره مشکلش مشکل داره با نصوص شریعت نصوص شریعت در اینکه ایمان اصل داره و کمال داره زیاده مثل فرموده خداوند ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات امام تیمیه چی میگه این آیه دلالت داره بر اصل ایمان و کمال ایمان و کمال مستحب فمنهم ظالم لنفسی اصل ایمان رو داره کمال ایمان نداره کمال واجب نداره کمال مستحب نداره و منهم مختصر کمال واجب و منهم سابق بالخیرات کمال مستحب مثل فرموده خداوند خبر رسول الله صلی الله علیه و لا يؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه ایمان نداره یکی از شما تا اینکه دوست داشته باشه اون چیزی که برای خودش چطور برای مؤمن من این مبال منه دوست دارم به شما بدم آیا اینجا نفی, نفی ایمانی که در این حدیث نفی اصل ایمان و کمال ایمان نفی کمال لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن نفی ایمان برای زانی محل اتفاق کسی که زنا میکنه اعتقاد نداره که زنا حلاله حرامه آیا حکمش مرتد خیر سنگسار نیست ولی مرتد نیست این آیات در شأن عصات استناد میشن نه در شأن کی نه شأن حکام باید سبب نزول رو بدونیم کجا نازل شدن و کجا وارد شدن و در حق در حق چه کسانی به خاطر همین شیخ الاسلام رحمه الله میگوید فمن لم يلتزم تحکیم الله و رسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم الله كثير ملتزم حكم الله ورسوله باطنا وض... لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة كثير حكم بغير ما أنزل الله كان تابع هوا و حوث شد در خلاف حکم الله برسه این به منزلت چیه عصاد اما در اعتقادش این باشه که میتونه از شرع الله و رسولش خارج بشه اونجا چیه اونجا کفره ما اثر ابن عباس گفتیم بعضی شبهاتی دارم مثلا من نواقض اسلام چون اینجا قسم شرح بدم چند تا کتاب خوندن از جمله کتاب در تبیان شرح نواقض اسلام سلیمان الوان خیلی پسبندان داده میشه المحدث و علامه فقیه و نمیدونم محدث این القاب هیچ وقت ما حکمی از عالم میگیریم حکم از لقبش نمیگیریم حکم از علمش میگیریم همونطور که ابن حزمی رحمه الله میگه اعتبار به قول شخص نه به خود شخص حق با گفتار و سخن شخص فهمیده میشه نه با شخص حق این چون فلانی گفته آلبانی گفته حق خیر چون ابن باز گفته نه چون دلیلش از قرآن و سنته بله رو سر و خب اینجا بعض از جملات آدم میخونه تحریک میشه یا مثلا بالفرض شاید حکم از اونم صادر میکنه مثلا اینجا و به هذا من فقط اسباب اشاره فقط یک قسمتش رو بردم نخواستم که رو کل کتاب را فقط مثلا بعضی جاها نگاه کنید وقتی که بحث حکم به غیر ما انزل الله میشه نگاه کنید آدم در چه اشتباهاتی میفته میگه بعد از اینکه گفت اثر ابن عباس را تضعیف کرد کفر دون کفر در و من لم يحكم بما انزل الله فلا کافر و حکم کفار را داد در قضیه حکم به غیر ما انزل الله گفت و به هذا البيان يتبين لك ما عليه كثير من الحكام كثير خیلی از حکام امروز التي تنتسب إلى الإسلام لأنهم والوا أهل الإشراق وقربوهم وعظموهم وجعلوا بينهم علاقات تدل على أنهم إخوان لهم مجرد معامله ارتباط با ارتباط بكفر کفار برقرار کرده پس اونها برای برادری با اونها إضافة إلى ذلك أنهم عادوا أهل الدين وآذوهم وأودعوهم في السجون بأهل عمر را در زندانها زندان کردن فهل يبقى إسلام بعد هذا إسلام با ميمونة أهل علم زندان بكنا إسلام باش ميمونة من اهل عمر زندان کردم حاکمی حکم غیر ما انزل الله کرد ظلم کرد به مجردی که حاکمی عالمی را زندان کرد کتک کرد کتک زد کافر میشه خیر این دیگه محل اتفاقه ولی نه این لغزش قلمه نمیگم از عام ولی میگم حد اقلش لا اقلش لغزش قلمه نادرسته استنباط حکم این چنین اشتباس در حاشیه صفحه 22 میگه میگه فرق بین الکف معروف معرف الف و لام لیس بین العبد و بین الکفر ترک ألف الف مثلا کفر با الف و لام بیاد یا کفر نکره بیاد و بعد در حاشیهش میاد من کتاب عکس گرفتم اینجا گذاشتم که دیگه کسی شک نداشته باشه بعد میاد اثر ابن عباس را انکار میکنه و میگه که این اثر از هشام از طاووس از ابن عباس ضعیفه حالا اون جوابشو میارم دوباره خواهد اومد الان بین این الف و لام که معرفه منکره هست یکم اشاره بهش بکنیم ابن عثیمین جواب میده اینجا میگه نگاه کنید حرف ابن تیمیه رو درست بفهمید الان سلیمان البان میگه کف اگه الف و لام بیاد کفر اکبره گفت من لم يحكم بما انزل الله فاولاک هم الکافرون کف الکافرون ابن تیمیه گفت اگر کف الف و لام داشته باشه کفر اکبره در صورتی که ابن تیمیه رحمه الله قائله که به این آیه که این یا کفر دون کفر یا کفر اکبره کفر اکبر یا کفر اکبره کفر اکبر بوجه که الف و اولا خود ابن تیمیه قائله به اینکه کفر اکبر نیست در این آیه دوما ابن عثیمین رحمه الله چی میگه میگه فرق بین مصدر و اسم فاعل مصدر الکفر بر فعل میاد ولیکن الکافر که اسم فاعله بر فاعل میاد نه بر فعل اینجا حکر فعل فعله اونجا حکر روی فاعله آیه بحث فاعل میکنه یا بحث فعل میکنه آیه بحث فاعل میکنه اصلا گفته ابن تیمیه ربطی بین آیا نداره اونجای ابن تیمیه بحثش که چی الکفر نه الکافر این گفته ابن ابن عثیمین هست رحمه الله که اینجا از صفحه کتاب عکس گرفته الاعلام بشرح نواقض الاسلام للامام محمد الوهاب من كتب چندی شرح را خوندم از جمله شروح شرح عبد العزيز طريفي عبد العزيز معروف خیلی خیلی کتاباتش و جملاتش خیلی ترجمه میشه مثلا در این کتاب میگه وقد روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن جرير وعبد الرزاق المصنف من حديث معمر عن عن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما انزل الله قال هي به كفر أخرج ابن حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبد البر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم قال كفر دون كفر وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جدا وقال ابن عيين لم نكن ناخذ عن هشام بن حجير ما لم نجده عند غيره وقال أبو حاتم يكتب حديثه وذكره العقيلي في الضعفاء ووثقه العجلي وابن سعد واللفظ الأول أصح میاد این اثر را تضعیف میکنه که در اسنادش کیه هشام بن حجر امام حاکم نیشابوری این اثر را میاره در کتاب مستدرکش میگه صحیح ذهبی ساکت میشه صحیح علی شرط شیخین میگه کل روات هشام بن حجر روات بخاری و مسلم هم بخاری روایت کرده ازش هم مسلم طاووس هم همینطور ابن عباس هم همینطور روات روات بخاری و مسلم روات بخاری و مسلم البانی میگه میگه اون چیزی که حاکم گفته بر شرط شیخین بر بخاری مسلم راست گفته به این اثر صحیحه ابن عثیمین ابن باز ابن آلبانی و ابن تیمیه و ابن قیم همه اینها این اثر را تصحیح میکنن چرا چون سند سند چیه سند شیخینه ما اول این اثر این گفته ای که الان اینجا سرفی اوورد بررسی کنیم ما گفتیم اولیه قسمتش این ائمه اینا رو تصحیح کردن هیچ کس در این 1400 سال غیر از خوارج نگفتن که این اثر از ابن عباس ضعیفه دوم اینکه هشام ابن حجر بعضیا تصحیحش کردن توثیقش کردن بعضیا تضعیفش کردن بعضیا گفتن حسن الحدیث ما گفته ائمه باید به جاش بفهمیم امام احمد رحمه الله وقتی که راوی را تضعیف میکنه دلالت بر ضعف مطلقش نمیده چرا ابن تیمیه اینجا میگه میگه وقد روی عن الامام احمد انه قال هو حديث هو ضعيف ليس بالقوي ولكن هذه العبارة يقصد بها أنه ممن ليس يصحح حديثه كثير كده برش بيجي ليس بقوي این حدیث رو تصحیح نمیکنه و این از جمله احادیثی که چی بر رأی خود سرجیش میده همونطور که خود امام احمد میگه نمیخوام وقتتون بگیرم کل این گفته ها رو بخونم. امام احمد درباره هشام بن حجه سوال میشه میگه لیس بالقوی امام معلم اینجا جواب میده بازم غیر از ابن تیمیه معلم هم جواب میده اینجا ابن تیمیه اشاره میکنه میگه اینجا مراد ضعف مطلق نیست ضعف نسبیه ابن تیمیه داره اشاره میکنه در جلد سوم صفحه 243 امام معلمی در تنکی که جواب کوسری میده اونجا میگه فکلمت لیس بقوی تنفي القوة مطلقا اگر بگه ليس بقوی یعنی يعني این اصلا کاملا ضعیفه اما اگر گفته بشه و کلمت ليس بالقوی با الف لام اونجا بقوی اینجا بالقوی انما تنفي الدرجة الكاملة من القوة يعني ثقه نیست یکم ضعف توشه درابي حسن الحديثه الآن هشام بن حجر نظر امام احمد كده براش گفته ليس بالقوي آیا آية ضعیفه يا حسن الحديثه حسن الحديثه بخاطر خاطر همین ذهبی میگه ثقه ابن حجر در کتاب تقریب میگه صدوق ربما اخطا کسی که امام ابن حجر دربارش میگه صدوق روایتش میشه ضعیف مو علم مصطلح اینطوری یاد گرفتیم از ائمهمون اینطوری یاد گرفتیم اینطوری کتاب مصطلح نوشته جرح و تعدیل ضوابط داره اینطوری نیست که کلام ائمه بدون فهم کلام ائمه متقدم مثل ابو حاتم خودش میگه میگه فرق در گفتار من بین لیس بالقوی و لیس بقوی فرق میکنه در گفته ائمه ما باید بفهمیم مرادشون چیه همونطور که اینجا امام معلمی اشاره کردن و همچنین امام ابن تیمیه رحمه الله خارج از این قضیه حالا مثلا بحث هشام بن حجر یه طرف نبینید هشام ابن حجر از طاووس از ابن عباس کفر دون کفر همین روایت را سوری از معمر از عبدالله از عبدالله بن طاووس از طاووس از ابن عباس روایت میکنه و در جای دیگه سوری از عبدالله بن طاووس از کی از طاووس از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه و همچنین علی ابن ابی طلحه ابن تیمیه اثرش رو تصحیح میکنه علی ابن ابی طلحه هم از ابن عباس چنانچه از باب بجادت کتابش رسیده همین اثر رو نقل کفر دون کفره فقط در یکی از طرق از روایت های سوری از معمر از عبدالله بن طاووس از طاووس از ابن عباس در یک طریق اومده لیس هو کفر بالملائکه بالله و ملائکته کفر مثل ملائکه نیست الان یک طریق اومده بدون زیادی کفر دون کفر بدون این زیادی سه تا روایت داریم که سه تا روایت همه ثقاتن همه هم روایت بخاری هم هر تا طریق الان کدوم یک محفوظه کدوم یک شازه تریتی میگه اون روایت اون سه تا روایت شازن یک روایت محفوظه سبحان الله اون چیزی که ما داریم خوندیم یک قسمتش داریم المزید المتصل لسانی یک قسمت داریم زیادی استقه الان کدوم یک باید شاز بشه اون یک نفری که باز جمع مخالفت میکنه یا اون جمعی که با یک نفر مخالفت میکنه با اون یکی که مخالفت شاز تعریف مخالفت ثقه با اوسق و با ثقات شاز مخالفت ثقه با ثقاته اینجا اینجا اینطوری نیست اینجا اینجا این یک نفر این یک راوی داره با اون مجموعه ثقات مخالفت که نمیکنه اون جز کفر و دون کفر نمیاره نمیتونیم اون روایت را ما نادیده بگیریم و بخوام بگیم که نه اون روایت ضعیف و تضعیف بکنیم این نگاه بکنید فریب این که فلان عالم گفتن علامه محدث عصر فریب این محدث کلمه محدث نکنیم قرار بر این نیست هر که شد محدث رو سر چشم بذاریم اشتباه میکنه هر کسی من در یک شخص سبب میشه که ما نبینیم بعض از طلاب اینطوری جوهری مدخلیه جامیه این کسی عالمی نگذاشت تریفی رد کرد علبان رد کرد این مدافع تواقیته این موالی تواقیته ما چه کار با حکام داریم میگه ما وکیل مدافع حکام پولمون نونمون از اونهاست ما بحث تکفیر بحث شرعیه خصومت شخصی میگه داریم با طرفی یا با البان یا با دیگران ما میگه خصومت شخصی داریم خیر خصومت ما شخصی نیست علمیه بحثمون علمیه کل یخدم من قول چطور ما وقتی اسم شافعی میاد میگیم نه اشتباه کرد ابو حنیفه میاد رفع الیدین همه اهل حدیث میگن رفع الیدین ثابته حدیث صحیحینه ابو حنیفه میگن اشتباه کرد چطور اونجا اتباع ابو حنیفه اشتباه کرد؟ راحت رد میکنی ولی تو این مسئله که اومد نه تو مدخلی تو جامی هستی بحث القاب پیش میاد و تناقض القاب پیش میاد و و دیگر مسائل خب من گفتم یعنی چون من این کتاب را خوندم متداوله آدم مجبور چون یک بحثی که شرح یک متن میشه میگه نواقض اسلام دیگه فوراً ذهن میره یعنی به قول معروف میخواد دنبال دنبال بگرده چه کسانی از ائمه مثلا اومدن این کتاب ها رو شرح دادن بریم به متن کتاب هست قال الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم ولو عمل به کفر این در ادامه مطلب قبلیه اونجا کسی حکمی را از حکم خدا و رسولش بهتر میدونه خدا بهمون دستور داده که از رسولش پیروی بکنیم از خودش قل الله و رسول خدا دستور میده اما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا یک شخصی بیاد خودشو خارج بکنه از دستورات رسول الله دستور غیر خدا رو بهتر از دستور خدا بدونه نقص کرده این آیات کسی که بغض داشته باشه نسبت به شرع خدا نسبت به مسلمان ها مسلمان ها چیه اسلام چیه اسلام عقب افتادگیه اسلام یعنی عقب افتادگی اسلام یعنی آدم عقب افتاده و بی فکر و انسان به قول معروف مثل انسانهای پیشی نخستین که هیچی حالش نیست باشه یک انسان نخستینی که تو جنگل زندگی میکرده این یعنی اسلام یعنی انسان بیا زندگی میکنه مثل کسانی که 1400 سال قبل زندگی دارم اولاغ سوار میشن الاغ اولاغ میخوام ما را سوار کنم. خیر کسی نمیگه که سوار اولاغ بشین انتم اعلم امور دنیا که رسول الله صلی امور دنیا تو خودتون بهتر آگاهید بحث ما بحث دینه کسی این چنین حرفی بخواد بزنه بغض داشته باشه نسبت به اون چیزی که اسلام آورده شده این شخص مرتد و کافره گفتیم بعد از شروط و موانع انتفاع موانع نها کنیم بحث که کره و بغض ما دونو کره و بغض داریم ما دونو کره و بغض داریم اینو باید تحریر محل نزاع بکنیم هر کسی بغض داره نسبت به یک تشریعی از تشریعات خدا دلالت بر بغضش به اصل اسلام نیست بغض داره چون اسلامه چون خدا گفته و پیغمبرش گفته این کفره بغض داره چون برای خودش نمیپسنده نکنید در قرآن خدا میگه ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله کره داشتن اون چیزی خدا نازل کرد دین خدا را اصلا کره داشتن فاحبط الله فاحبط اعمالهم اعمالش خدا احباط کرد نابود کرد کفرشون اکبر بود منافقین کره اصل دین دین را گفتن به عنوان عقب افتادگی میدونستن یک شخصی دین را دوست داره ولی که یک مورد را سخت بر خودش میبینه کتب علیکم القتال وهو هو کره لکم قتال جنگ خدا نوشته ولی کره داری چرا چون شاید برید کشته بشید زن و بچت آواره بشن ناقض اسلام خیر اینجا اصل دین اصل جهاد را بغض نداری اینکه کشته بشید این باش اذیت میشید این اذیت شدن غیر از اینکه چی نمیپسندم این اذیت میشم باش شما میتونید زنی پیدا بکنید که تعدد را قبول داشته باشه سبحان الله زینب اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله گفت که با خواهرم ازدواج میکنی تقاضاش در تقاضاش از رسول الله صلی بود با خواهر ازدواج کنه رسول الله در جواب چی گفت قال او یرضى النساء ذلك زن مگه راضی میشه زن مگه راضی میشه نه زن راضی نمیشه میگه نه ولی که قصد ازدواج که داری این بهتره بالاخره از زنان دیگه این بالاخره خواهر منه بر رسول الله میگه بر من عرض نه خواهرات و نه کسی دیگه خب آیا اینجا با عدم این رضایت با آدمی اینکه برای خودش میپسنده کافر میشه خیر همونطور که ما در احادیث زیاد داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الا ادلکم على ما یمحو به الخطایا چیزی رو بهتون دلالت ندم که گناهان تو پاک بکنه قال از جمله چیزاش الوضوء علی المكاره در سختی وضو بگیری و دیگر بندهایی که در حدیث میاد سخت انسان سرما هست یخ، یخ بندان ولی انسان وضو میگیره کره خواب سنگینه نمیتونه بلند بشه خواب برش غلبه کرده میخواد نماز فجر, فجر بیاد نه اینکه بغض داره نماز فجر نه اذیت میشه با اومدن به نماز صبح این شخصیه در این مسئله در این بند وارد نمیشه من ابغض شیئا ما جاء به رسول ولو عمل به بغض داشته باشه و به آن عمل بکنه چطور عمل بکنه شخصی عمل بکنه به اون چیزی که بغض داره عمل بعضیا اشاره میکنن به اون کسی که استحلال میکنه محرم خدا زنا رو خدا حرام کرده داره که چرا خدا زنا رو حرام کرده من که نمیتونم ازدواج کنم بگذاره دیگه نه اصلا مشکلی نیست الان جامعه عوض شده اصلا انسان نمیتونه شخص نسبت به این تشریع خدا انتقاد داره اعتراض داره زنی نسبت به حجاب مردی نسبت به حجاب اعتراض داره بغض خود حجاب رو داره چرا زن باید حجاب بپوشه این چه چادر بر سر بکنه دست پاشو بپوشونه نقاب بپوشه بغزش داره و بهش عملم میکنه مجرد اینکه عمل باشه زنی سربرهنه بیاد بیرون این زن گناهکاره ولیکن اگر این گناهش مقرون با بغض شد بغز اسلام حکمش چیه؟ نفاق اکبر نفاق اکبر این شخص با این فعلش و با این اعتقادش مرتد شده گفتم الله با اون شرط و شروطش قال السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر نفس القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والدليل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كثير مسخره بکنه ریشخند بکنه استهزاء بکنه دین رو به تمسخر بگیره خدا رو به تمسخر بگیره رسول خدا صلی الله علیه و به تمسخر بگیره دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بگه باز بوده نه تا زن گرفته کف ردت کف ردت هرچند که شیخ الاسلام رحمه الله میگه از موانع تکفیر مثلا یک شخصی در بادی هست هیچی نمیدونه یه چیزی میگه اشتباه میکنه فرق با اون شخصی که میدانه در وسط مسلمان ها هست فرق میکنه با هم دیگه با فرق بزنیم در بحث تکفیر فرق میکنه ولی که به عنوان یک کف خداوند اینجا این اشخاص را عضو نداد گفت لا در عضو نیارید مجرد مسخره به خدا مسخره به ثواب و عقاب خدا بهشت و جهنم خدا جوک و مطلب گفتن به بهشت خدا فلانی رفت و بهشت و گفت من نمیدونم زغال میخوام قلیون بکشم فلان بکنم چیه سهزا و مسخره به شرع خداست چیه حکمش کفر ردت از دین کفر و ردت از دین کسی بیاد دین را به ریشخند بگیره خدا را به ریشخند میگیره و پیغمبر خدا را به ریشخند از باب اولا فوش دادن و دشنام دادن الا اینکه در حالت قهر و خشم باشه اون مسئله دیگه است که طلاق هم واقع نمیشه در طلاق فی الاغلاق کسی در خشم نمیدونه ولیکن شخص مختاره شخص میداند و با اختیار خودش خدا را دشنام میده پیغمبر خدا را دشنام میده دین خدا را بدگویی میکنه یا مسخره میکنه فرق گفتیم نداره اینها از نواقض اسلامن اینها از نواقض اسلام سبب این آیه سبب نزولش چیه تازه مسلمانانی بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از جنگ ها چه جنگ خونه، جهاد کرده بودن غنیمت گرفته بودن گفتن به به عجب مسلمانان مفوری غنیمت جهاد بیان مال مف بخورن شکم گنده کنن سبب نزول چنانچه امام تبری رحمه الله, نقل میکنه در تفسیر سبب نزولش این سند جمع صحیحه سانهای الحتی که با این لفظ نیست ولی خب معناش بالجمله این بود اینجا مسخرهشون استهزایشون به چی بود به شعیره جهاد و غنیمت غنیمت را کی حلال کرده خدا جهاد را کی تشریع کرده خدا اینا گفتن نوا کنید عجب مسلمانای مفکره میان شکم گنده میکنن با جهاد به اسم جهاد و به اسم شرع خدا این ریشخند کردن و مسخره کردن دین خداوند کفر و ردت خداوند حساب کرد و گفت لا تعتذروا روز نیارید قد کفرتون بعد ایمانکم بعد از ایمانتون شما کافر شدید هرچند که گفتن کنا نخوض و نلعب ما داشتیم شوخی میکردیم بازی میکردیم ولی خداوند با این وجود گفت که قد کفرتون بعد ایمانکم صلی الله علی محمد و آل محمد